і почав прощатись. Ой, я ж на свій поїзд запізнююсь. А ви що сьогодні їдете далі? Та сьогодні ж сьогодні. Я ж тільки щоб вас одвідати з зліз із свого поїзда. ну, та опівночі маю другий. А вам же куди? Ну, бувайте здоровенькі. Може, колись ще побачимось. Дай Боже, щоб побачити, сказав Юхим потискуючи руку гостеві. Ну, спасибі ж вам, що завітали, що принесли вісточку про нашого бідного Панаса, та що так розворушили нас вашою розмовою. Ой, розворушили. Ой, спаси ж вас, стариче небесна, додала Оксана і, обнявши Степана Петровича, із сльозами зворушення розцілувала його. А в кутку. На підлозі з-під лахміття визирали жаб'ячі голівки і проводжали очима хорошого, щедрого дядька. Додому вертався Степан Петрович пішки. Часом він зупинявся і довго дивився кудись у бік, нічого не бачачи, потім рушав далі, так само невидючо ступаючи і глибоко думаючи. Коло свого готелю він присів на лаві бульвару і похнюпив голову. Так, що біленки були небезпечні, страшні терміти, що їх буде розстріляно того ж дня, як їх буде виявлено, то про це не могло бути ніякісінького сумніву. Але хто їх виявить? Невже він, Степан Петрович Іваненко? Невже він занесе їх з усіма їхніми дитячими голівками до списку термітів? А як не занесе, а Білугін якимсь своїм чудом довідається, що він був у них і що не заніс, то що тоді буде йому і його дітям? А крім того, усе, що він збирав, усіх своїх рибок, чи не варте воно якогось іншого, ніж сексоцького ставлення? Він стомлено підвівся і помалу пішов до свого готелю. І цього разу теж так пощастило, що коли він йшов коридором до своєї кімнати, то в ньому нікого не було. Зірвавши свої наліплені руді вусики, пильно вмившись, Степан Петрович зачесався, уважно вдивляючись у своє лице в дзеркалі. Чогось сьогодні виразно червоно проступили шрами від поцілунку Марка, і у мозку знову, як зачеплена пружина, застукало. Придивись, придивись, придивись. Він хапливо запудрив шрами, перевдягся і глянув на годинника десь по одинадцятій спить уже його богиня, чи десь гуляє, а може, чекає все-таки на нього, як і щовечора. Богиня таки чекала. І так само, як і щоразу, зарожевілось від радості зустрічі із ним лице її, і так само занепокоїлась, коли він сів на своє місце на канапі і заплющив очі. Яке змучене лице. Таким вона його ще й не бачила. Що, стомились, голубчику? тихо і ніжно спитала вона і сама взяла його руку. Степан Петрович розплющив очі, якусь мить невідривно подивився на неї і, знову заплющивши очі, сказав, стомився, і слабенько потиснув її руку. І вже, як і щоразу, коли зустрічався з цією чудною жінкою, в усій істоті його настав сумний і ніжний спокій, немов би закурював люльку якогось незвичайного, неотруйного опіуму. І всіденні гострості і пекучості життя, немов би серпанком чи димком, затягались і вже не кололи і не пекли так болюче. Спасибі, прошепотів він і знову потиснув цю теплу ніжну руку. За що? Так, за все. Навіть за те, що ви не як усі грецькі богині маєте зворушливі дитячі уста. Спасибі за те, що є ще на світі такі людські істоти, які.